Les sortzetik, short eh, sceptique quand urtetik, a hamahi o chez eta hoietaik bizpahi et utzi. Eta bestikoa noa ituk. Bordin, mhm. uh, uste diat, uh, bai laguntzen tugunak, ba, sokiten diagu prefosta halos iaunkor izan behardi ez diagu hola mm -hmm. Uh, laguntzen, eh? Uh, ba duk teknikoki soginik bena uste diat, eh? Be, voilà, goegan ahoratieraik sedi die, prestik tuk hasteko eta horgutuk laguntzeko bena usu sede, sede bataiatzen die eta lotzen eta heltzen ara, mm. ordin harrakasta bai. Lehen harremana, hazi alkarteko lankidia ekin uh, Eta geho, elodik, klejeko klezeko bulegoai erraitenik, be voilà, uh, xede berri baten euh, berri uken dut, uh, errezebitu behar gynuke, eta nuiz, eta horda, klejeko da agertzen, eta horda harremana aitzinetik, sozaldeetik eta hoiko prestatuituk e, eh, bat prestatzen die. Eta batzorde tekniko batekin beraz biltzen dira? laguntzalik bat jagu, kontulai bat, banka etxe batetan aiden, aiden bat, eta hoiek sohoiek harten die, eia uduzeien ez, euh, e, txekitzen, iankor denez, euh, pentsatu diena, uh, alista denez, sibeun holako sede baten ukeitia, euh, bon, voilà, holako gai ordin laguntza hoi bat jagu, benagi ez die hoiek deribeatzen, hoiek laguntzen gitie dosian analizatzen, hmm. eta geho klez dik be erraiten bai eh, laguntzen zutiegu, mm. edo edo ez agitzen baita eh, ez laguntzia.